بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ورادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وحبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبله فاستجبنا له فنجيناه وعله من الكرب العظيم ونسرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء قوم سوء فأغرقناهم أجمعين बिया पढ़ूं पिया पंहिंजो हज़रत इब्राहिम अल जो ज़िक्रु हलियो पियो हुन आख़िरि में फ़ैसिलो कयो पंहिंजे कुफार जेके हुआ उर्जा या जिते जा बि पंहिंजो नवरूल जे ज़माने जा उन्हनि चयोसि उछलियो हज़रत इब्राहिम अल खे बाहि में हर खू वंसुरूम उछलियोसि बाहि में ऐं पंहिंजो नस नुसरत कयो पंहिंजे ख़ुदानि जी ऐं जेकॾहिं कुझु करे सघो था त वारो कयो पोइ अलाह ताला फरमायो पंहिंजे बाहि खे त कुल न या कुल न कुल न या नार कूनी या नार ए बाहि कूनी थी वञे हली थी वञ बर्दनि थि थी वञे सलामती वारी थी वञे अला इब्राहिम वरादू बि कैदनि हुन ते इरादो वॾो मतिलबु त ख़तरनाक ख़राबु कयो पंहिंजो रिथर थियाऊं वॾी क़ैद क़ैद काफ़ कुते वारे सां क़ैद उहो माना रिथ थियणु मखर करणु जीअं मनसूबो ठाहिणु प्लॅनिंग करणु जंहिं माना में आहे त वॾी प्लैन कई हुई पर अलाह ताला ऐं क़ैद में जेको काफ़ कलम सां उहो क़ैद माना सिजन माना जेल जेको आहे हुनखे जेको क़ैद ही क़ैद जेको आहे माना पंहिंजो रिथ रिथण ऐं मनसूबो ठाहिणु प्लानिंग करणु हुननि वॾी प्लानिंग कई हुई पर जालना हो महिल अक्सर ई असां हुननि खे खसारे वारो कयोसीं चोटे वारो नुक़सान वारो इहा ॻाल्हि करे छॾियोसीं माना जयना जय ना हो लूतनि फ़िलहारती बोरका हो लू ऐं असां हुनखे ऐं लूत अल इस्लाम खे निजात ॾिनीसूं मतलबु हुतां कढियोसीं हुन इलाइक़े में पोइ ई आया पोइ हारान पहुता हारान मज़ा जेके अलॻि थिया उन्हनि जो ज़िक्र सूरत मरियम ईंदो सॼे کے जे लाइ हिन खे बरकत वारो कयोसीं हिन साम्हूं खे हुन जो ज़िकर कयोसीं अलहमदिल्ला वाहबनालहू वाख़ब ना ऐं हज़रत इब्राहिम खे वहब कयोसीं तोहफ़ो ॾिनोसूं इसहक़ल इस्लाम जो जॾहिं हज़रत इस्माल इस्लाम तेरहनि चोॾहनि सालनि जो चोॾहनि सालनि जो थी वियो हुनजो ख़ितनो थी वियो हुन खां पोइ जेको आहे सो हज़रत हज़रत इब्राहिम जो ख़ितनो गॾु थियो हज़रत इस्माहील जे ख़ितने सां इहा सुनत आहे नबी इब्राहिम अल जी ऐं पंहिंजो उते अलाह ताला हिते हुकुम कयो पंहिंजे जॾहिं किनारे में हो तॾहिं अलाह ताला हुकुम कयो तव्हां ख़ितनो कयो पर अॻिमें हिन ख़तमो कोन हो ऐं पंहिंजो पोइ असां वटि आहे ऐं पंहिंजो बनी साहिल वटि आहे ख़ितमे जी ॻाल्हि ऐं ॿियनि क़ौमुनि वटि कान्हे कुल कुलना या नारखूनी पंहिंजो हबनाल हू याकूब नाफ़िल नाफ़िल कोन्हे वधीक जीअं पाण नफ़िल था निमाज़ पढ़ूं माना वाधारे निमाज़ जेका पढ़ूं था सुपर पंहिंजो सुपर छा चइबो आहे अंग्रेजी में कुलनि ज़ालना साल हिननि सभिनी नवियुनि खे असां साल कयोसीं साल जेके आहिनि सभई नबी आहिनि ऐं सभई दुआ घुरनि था त या अलाह असांखे सालनि मञा कजां या अलाह असांखे सालनि वञा कजां सालनि वञा हिते बि जेके सुल ऐं पीस ऐं सुठाई ऐं चङाई जी सलाह कनि हिक ॿिए खे सलाह बि कनि ऐं पंहिंजे हिक ॿिए खे चवनि हिक ॿिए खे वतवासो बि सब्र वतवासो बि सो ऐं पंहिंजो अमर साल ख़ुदि बि कनि पंहिंजो इहो जेको हुननि जो सालहीन जो तरीक़ो आहे ऐं सभिनि अंबिया चवंदा असांखे आख़िरत में बि सालनि सां गॾाए जांइ पोइ हिक ॿिए खां इहे मतिलबु कंदा आहिनि पोइ असां बि चवंदा आहियूं अलाह लात सालनि सां असांखे हिते बि धरती ते सालनि सां सुबते ते सवले एतिरो सहुले खुनाद सुबुह ते तोले तुरो तोले कोन पंहिंजो सुठो भलो माण्हू जेको हूंदो हुन जी सुबत तव्हांखे चङाई ॾांहुं छिके वेंदी हू तव्हांखे पियो मतिलबु चङाई ॾांहुं ॾिस ॾींदो हिन भई हीअ चङाई करियो हीअ चङाई करियो बुछड़े माण्हू जी सुबत अख़्तियार कंदो त हू तव्हांखे छिकींदो पंहिंजे बुछाई जे तरफ़ हू जेको कमु करे थो बुछाई जा पोइ तव्हां खणी न चाहींदो त बि लड़ो हा मुंहिंजो यार आया मतिलबु छा करियां मूंखे चए थो रोज़ हाणे हलूं था भला अॼु दाड़ो था हली अॼु चोरी था हली कयूं अॼु हीअं था करियूं अॼु इहो शराब था पियूं अॼु इहो ज़ना था करियूं अॼु हीअं था करियूं अॼु हूअं था करियूं पोइ मतिलबु हुनजे चवण ते हुनजे पोयां माण्हू लॻो त साईं त पंहिंजो पोइ मुठो पोइ हाणे साईं असांजो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमत हले चयो वेठे जनी वठि ॾुखंदो दूर थिए तूं तनी सी कथ ओॾा अॾे पखिड़ा जिन सां गॾु गॾु वेहंदे या ॾुख जेको आहे तकलीफ़ जेका आहे यानी जेके ख़राबियूं आहिनि इंसान मंझि या ॿियूं से जेके परे थियूं थियनि त तूं उन्हनि सां कठि वेही ऐं ओॾा अॾे पखिड़ा पंहिंजा घर हुननि जे भरिसां ठाहे यानी वञी रह बि चङे माण्हू जे भरिस घर जे भरिसां ऐं चङो माण्हू जी सुबत अख़्तियारु करे वियासीं महाराज जी इन जो बि तर साईं शाहदलती भरा रहमत फ़रमाए थो त वेठी जनी वटि ॾुखंदो ॾाढो थिए तूं उहो असां मजलिस ई मठ जे हासिल हो हज़ार जो जेकॾहिं ॾुखंदो ॾाढो तकलीफ़ या बुछराई या की जेका बि चङाई ॻाल्हि न हुजे उहा वधंदी थी वञे उन माण्हू जी सुबत में या मा माण्हुनि जे उथण विहण मञा उन सां गॾिजी त पोइ उहा तूं मजलिस ई मठ जेकॾहिं हासिलु हो हज़ार हज़ार त उन वक़्तु वॾी ॻाल्हि हुई जीअं पाण चऊं हाणे लख ऐं करोड़ तीअं हुया उन वक़्तु जो छेलो मिलंदो हुओ पंहिंजो ॿी रुपए में में मिलंदी हुई सते अठे रुपए में मतिलबु त तॾहिं हज़ार जेकॾहिं मिलंदो हुजे कंहिं माण्हू वटां तव्हांखे रोज़ु त बि इहा मज़ो हुनखे छॾ बि असांखे मुसीबत छो जो उहा तुंहिंजे लाइ सुठी न आहे न का हिते दुनिया में न को आख़िरत में त सालियनि जी सोबत जेका अख़्तियार करणु इहा तमामु ज़रूरी आहे ऐं उहा हिते बि ऐं जिनत में बि जेके मतिलबु त इहा असांजा अंबिया नंब अलाए मुस्लाम सभई घुरनि था पंहिंजो त इहा ला असां सालनि सां गॾु आहे जा आख़िरत में आख़िरि में माना बहश में उते माण्हुनि जी धारा सुबत पंहिंजी थींदी जो दौलख में उते गॾबा जेको जहिड़े नमूने जो हूंदो हिकु ॿियनि ते अलाह ताला में चयो आहे त टोला टोला पंहिंजे पंहिंजे अज़वाज सां पंहिंजे पंहिंजे नमूननि सां पंहिंजे जेको ग्रुप हूंदा हुननि जा चोर वञी पोइ चोरनि सां गॾबा धारेर वञी धारियलनि सां गॾबा चङा साल माण्हू जेके सुठा उहे पंहिंजा पंहिंजी पंहिंजे ग्रुप जे पंहिंजे लिहाज़ खां उते जिनत में वेंदा त उहे पंहिंजे पंहिंजे जेका ॻाल्हि हुनखे वणंदी हूंदी हुन सां गॾु रहंदा हाणे इहा इहा ॻाल्हि हिन नमूने सां थी सवालीन कुलनि ज़ालना सवालीन जी माना हाणे उनखां पोइ ज़ाला अइमतन आहे इम्मतनि इमाम बनायोसि हुनखे प्लूरल थियो ऐं हीअ थियो सालनि जो आइमत ऐं पंहिंजे नबी अलाम ऐं हज़रत इब्राहिम अल खे सभिनी जो इमाम बनाई खां पोइ रसूल पाक सलाहु इमाम इन सेंस में पोइ ॿियनि बि इमामनि जूं मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं कयूंसीं असांजो जेको निमाज़ पढ़े थो इमाम इमाम इन करे आहे जो हू अॻियां आहे असांजे अमाम अमाम आहे इन करे हू इमाम आहे जो निमाज़ थो पढ़ाए असांजो हर निमाज़ जेको पढ़ाइण वारो आहे उनखे असीं इमाम था छॾियूं पर पोइ जेके इमाम आहिनि फ़क़ी आहिनि चारि असांजा सो इमाम अबू हनीफ़ा सभिनी जो इमाम आज़म आहे इमाम शाफ़ई आहे इमाम पंहिंजो आहे अहमद बिन हम्बल आहे या इमाम छा नालो आहे इमाम मालिक रहमत अल्ला सभई इमामनि अलाह अलाह ताला खे बख़्श करे उन ते रहमत करे ऐं असांखे बि हुननि जे पोयां बुरा बख़्श करे रहमत करे इहे सभई इमाम आहिनि इन सेंस में चारि इमाम असांजा वॾा आहिनि पोइ ॿिया बि फ़कीर आहिनि घणी उन्हनि जा वरी शागिर्द आहिनि उन्हनि जा शागिर्द उन जा शागिर्द पोइ हलंदा था अचनि मतिलबु त पोइ हाणे हुननि जा नाला वठण जी ज़रूरत कोन्हे पियो ॿिया वरी इमाम आहिनि पंहिंजो जेके आल तशियत कया आहिनि त उहे असांजा ॿार आहिनि इमाम उन्हनि जा उहे बि अलहमिल्ला अल अलाह ताला जा बुज़ुर्ग ॿाना आहिनि अल बैत आहिनि असां हुननि जी इज़त असांजे अखियुनि ते असांजे सिस ते ऐं असी वफ़ी आहे नी अलाह मुखफ़रना मख़फरनाहमना उनजे सदके में ऐं पंहिंजो ॿिया जेके इमाम आहिनि पंहिंजा हुननि जा इस्माइलियुनि जा उहे छह पहिरियां जेके छह छह खां पोइ बदिलजी था वञनि हलिया पोइ पंहिंजो इस्माहिल आहे उनखे अख़्तियार था कनि पोयां ज़ैदी जेके आहे उन्हनि जा इमाम पंहिंजो इमाम अली बिन ज़ैद जेको आहे या ज़ैद बिन अली उनखां पोइ ॿिया अलॻि अलॻि था थियनि ॿियनि जा ईअं पंहिंजा पंहिंजा आहिनि इमाम पर पोइ असांजा इहे सभई असांजा इमाम आहिनि नबी असांजा सभई जेके आहिनि से असांजा इमाम आहिनि हिन सेंस में जो हू अॻुवाणी कंदा अॻुवाणी था कनि असांजी रहबरी था कनि सभिनी जो नबीअनि जो इमाम जेको आहे हज़रत इब्राहिम अल आहे हा उनखां पोइ ऐं वरी अहमतुल कुफर अल्ला ताला क़ुरशी में चयो त काफ़रनि जेके वॾे में वॾा काफ़र ऐं काफ़रनि जी अॻुवाणी करणु अल्ला ताला उहो बि लफ़्ज़ कुझु अहमतुल कुफर कुफर जा काफ़रनि जा इमाम हाणे हींअर जेके नाला कोन रोज़ थो वठां वरी ईअं ई समुझो इहे हींअर अहमतुल कुफर आहिनि जेको कुफ़र ऐं बर्बादी ऐं तबाही ऐं बर्बादी करण जी अॻुवाणी कनि था लाहौल वाला उन सां छा थींदो बिना आख़िरत मज आख़िर मञणी कोन था हिन हिन सुर मां अॻे चवंदा ई कनि का हाणे असांखे जेके करिणो आहे सो असांखे करणु ॾियो हिते पोइ अलाह ताला चयो ठीकु आहे तव्हांखे मूं ढिघी रसी ॾिनी आहे पर जॾहिं छिकीणो असां तव्हांजी क़ौम खे बर्बादु कंदुसि तबाह कंदुसि कम केतिरा असां मुल्क तबाह बर्बादु कया हलाक कयासीं कुफ़र जो जेको क़ौमूं आहिनि अहिड़े नमूने सां बर्बादु थींदियूं पर अहमतुल कुफ़र अलाह قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم وجعلناهم أئمة हदून बि अमरन आहे उहे असांजे अमर ते हिदायत कंदा त हिन तरफ़ हीअं हलो हीअं हलो हरतरत इब्राहिम अलति साख अलाम हरिताखूब अलसत मूसा आले हज़रत ईसा आलसम हज़रत दाऊदलाम हज़रत सलैमा आलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सले वसलम सभई यहदून बि आमरन आहे असां जेको जंहिं अमर जी हिदायत कई आहे उन ते हिदायत कनि त हीअं हलो हीअं हलो हीअं हलो हीअं चवनि था हुनखे सुठा कम उनजी असां हुनखे वही कयो आहे त हीअ सुठा कम आहिनि हीअ सुठा कम आहिनि हीअ सुठा कम हीअ भला कम आहिनि उन्हनि ते उहे हलनि था उन्हनि ते ॿियनि खे सलाह ॾियनि था वरी इकाम सलात ऐं निमाज़ जेका इबादत आहे जंहिं निमाज़ जंहिं तरीक़े जी निमाज़ अलाह ताला हुननि ते मुक़ररु कई हुई त तहिड़ी हुननि ते पढ़ी असां ते जेका नबी पाक सलाहु जे मार्फत जेका असांखे सेखारी वई आहे त हीअं निमाज़ पढ़बी उन में अहिड़े नमूने सां इकामत थींदी अहिड़े नमूने सां रुकू थींदो अहिड़े नमूने सां सजदो थींदो अहिड़े नमूने सां क़ाइदो थींदो अहिड़े नमूने सां सलाम फेरबो अहिड़े नमूने सां उहा इबादत उहा जेका आहे सा निमाज़ पूरी थींदी इहो असांजो तरीक़ो आहे बाक़ी अॻियनि नबियनि ते इन्हनि मज़ा का हिकिड़ी के रुकूअ में हूंदा हुआ के सजदे में हूंदा हुआ के इकामत में हूंदा हुआ के इन तौरात रुॻो पढ़ंदा हुआ के अहिड़े नमूने सां उन्हनि जी इबादत पंहिंजी उहो तरीक़ो हुयो ऐं असांजो सभु मज मजमू आहे सभिनी जो असीं क़ुर पढ़ूं था पंहिंजी निमाज़ में जॾहिं हू तौरात पढ़ंदा हुआ ॿाहिरि पंहिंजे हुन उनखां किताब हू ॾिसी पढ़ंदा हुआ असीं जेको आहे किताब जेको पढ़ूं था निमाज़ में सो पंहिंजो हाफ़िज़ दिलि में जेको आहे सो पढ़ूं था ऐं ॿाहिरि यानी क़ुर खे पढ़ूं था पंहिंजो निमाज़ खां ॿाहिरि बि पढ़ूं था ऐं उहो पंहिंजो मसफ़ खणी हथ में पोइ पढ़ूं था उनजो वधीक सुवाबु आहे बिना मसफ़ जे जिन खे हाफ़िज़ हिफ़िज़ आहे उहे यादि पढ़नि था पर उहो उनजो ॿियो सुवाबु आहे अहिड़े नमूने सां असीं रुकू सजंदो ई वग़ैरह क़ाइदो वग़ैरह ख़ामत विमात सभु ई ॻाल्हियूं असांजा इहे पहलू आहिनि इन खां सवाइ जेकॾहिं का निमाज़ माण्हू को चए थो त हीअ निमाज़ आहे त उहा कान्हे का निमाज़ मतिलबु उज़र वारो माण्हू आहे सो वेठे आहे सुते पढ़े थो उहा ॿी ॻाल्हि आहे पर जेको चङो अथव चङो भलो माण्हू आहे उते वेहे थो उहो एकामत नथो करे उहो रुकू नथो करे उहो सजदो नथो करे पर चए थो आऊं हीअ बसि निमाज़ आहे मुंहिंजी त उहा तूं नमाज़ुनि जी कोन्हे तूं ॼाण तुंहिंजो कमु ॼाणे अलाह वठो आहे मतिलबु त क़बूल करे तुंहिंजी त तूं ॼाण हू ॼाणे पर इहा निमाज़ न नाहे मुहम्मद मुसफ़ा सलाहु शरीयत मुताबिक़ ऐं बसि उहा रद्द आहे ऐं मरदूद आहियो अहिड़े नमूने माण्हू जेको चए थो बसि आऊं अहिड़ी हाणे निमाज़ थो अख़्तियार करियां ऐं मुंहिंजा पोयां जेके ईंदा से अहिड़ी निमाज़ पढ़ंदा लाहौल वलाखता अलाह हलीग रसीम निमाज़ जा तरीक़ा बसि इहे मतिलबु जेको आहे असांखे नवी पाक सलाहु सरल सेखारियो आहे इन करे उहे माण्हू जेके चवंदा हुआ असां बसि क़ुर पढ़ी ऐं ऐं हदीस वदीस खे असां खंगू कोन था पुछूं कोन था लाहौल वला को त how how will you know तोखे कंहिं कीअं ख़बर पवंदी माना निमाज़ कीअं पढ़िजे कहिड़े वक़्तु पढ़िजे केतिरियूं रकतूं पढ़जनि केतिरियूं कीअं वुज़ू कजे कहिड़े नमूने सां मथो फिरियल माण्हुनि जो मूं ॾिठा आहिनि घणा मुंहिंजे बूथ में अची के अलाए किथां जी पवंदा आहिनि पोइ वरी आऊं ॿुधायो बेज़ार थींदो आहियां पोइ बहरहाल हाणे उहो निमाज़ एकामत सलाद भई ई त आहे ज़कात ज़कात जो बि अर्ज़ु कयोसीं त ज़कात सभु कनि ते पंहिंजी हुन ते सदको जुबली वग़ैरह सतनि सालनि खां पोइ हीअं कंदा हुआ सतनि सालनि खां पंजाह सालनि खां पोइ सत सत सतां उणवंजाह त उणवंजाहु सौ पंजाहु साल जेको हूंदो सो जुबली जो साल हुनखे सॾिबो उन में ई अहिड़ियूं ख़ैरातूं कंदा हुआ अहिड़ियूं पंहिंजो जेके बाना से आज़ादु कंदा हुआ या ईअं कंदा हुआ तौरात में हुकुम हुआ अहिड़ा पोइ हाणे के कनि के न कनि पोइ पाण जा पाण ज़कात ॾियूं था की नथा ॾियूं पोइ हाणे छा कंदा भले अहिड़े नमूने सां हुननि वटि ॾियण ज़कात पर जीअं असां वटि मुक़ररु आहे त अढाई परसेंट बचति वञा उन वटि वरी ॿिया तरीक़ा हुआ ज़कात जो तरीक़ो मतिलबु त हुननि जो पर ख़ैरात ऐं सदको जेको आहे उनखां अलावा आहे असां वटि जेको ख़ैरात ऐं सदको उहो ज़कात खां पर सदके जे माना में जेका सूरत तौबा में जेके अहकामात आहिनि ज़कात जा असां वटि उहे सूरत तौबा में उहे सदके जे नाले सां आहिनि उनजी तफ़सील जेको आहे ज़कात जो सो सदके जे लफ़्ज़ में अचे अचे थो पर सदको जेको नबीअनि ते जेको आहे सो आराम आहे ऐं रसूल पाक सलाह सदको न वर इस्तेमालु कयो ऐं पंहिंजो पाण न वापरायो ॿियो ॿियनि खे ॾिनई पंहिंजो ॿियनि खाधो सदको उन माना में नबीअनि ते न नाहे नबीअनि खे वठिणो न आहे मतिलबु पाण ते ज़ाती तरह ते इस्तेमालु कोन्ह कंदो बाक़ी ॿिया भले ॿियनि खे वठी ॾींदो चवंदो ई सदको उहो सदको आहे उहो ख़ैरात आहे पंहिंजी मानाऊं मुख़्तलिफ़ आहिनि हाणे इहो सम्झण जी ज़रूरत आहे हीअ त आहे ज़कात वानू लना आबिदीन ऐं असां ॾांहुं आबिद हुआ यानी असांजी इबादत कंदा हुआ सुठा बाना भला बाना हुआ असांजा आबिदीन हुआ बाना हुआ असांजा इबादत करण वारा हुआ असांजी पर लूतन हाणे हज़रत लूत अल जो ज़िक्र थो अचे लूतनि आतनाह हुकमन उहा इल्म हा लूत जेको आहे हुनखे असां हिकमत ताईं इल्मु ॾिनो हिकमत बि ॾिनीसूं माना त नबूअत ॾिनीसूं ऐं इल्मु ॾिनसि हुनखे समझदारी ॾिनीसूं हाणे हीअ हज़रत इब्राहिम अल जो भाउ जो पुटु आहे हुन जो भाउ जेको आहे सो सड़ी मरी वियो हू जेका भाउ हुई ॿरी हुई हुन मर्ज़ी चई अलाए तौरात में लिखियलु तौरात में कोन्हे लिखियलु ॿाहिरि ॿियनि किताबनि तौरात जा ॿिया जेके तौरात यानी जा ॿिया किताब आहिनि तन जा तन में आहे त हुनखे ख़्यालु अथसि भला हीअ त बची वियो आहे मुंहिंजो भाउ पर आउं भला कंहिं कयां बचंदुसि अलाए कोन बचंदुसि त पोइ उहो टिप ॾेई किरी पियो पोइ उहो हुन में मारिजी हलियो हाणे इहो हुनजो पुटु आहे लूत अलाम पोइ उहो उन हज़रत इब्राहिम अल जी नबूअ खे मञियो क़बूलु कयो जीअं हज़रत अली या हज़रत आबू वकर या हज़रत उमरि वग़ैरह जेके जेका असाब नबी हुआ मके में तीअं जीअं उन्हनि मञो तीअं हिन बि मञो हाज़रत सारा जी जेका घरवारी बि हुई ऐं उन बि ईमान अलहमिल्ला हुनजो बि ईमान आहे जीअं हज़रत ख़दीजस ख़दी अलाह ताल पंहिंजो हज़रत रसूल पाक सलाह ते ईमान आंदो पहिरीं उहो शख़्स उहा या ईमान आंदो पोइ वर्ख बि नौफ़ल वटि वठी वई त हिन मूं सां हज़रत सारा बि अलहमिल्ला उहो उन्हनि मज मज आहे जेके ईमान वारा आहिनि ऐं उनखां पोइ हीउ हलिया आहिनि हुतां ई पंहिंजो त हाणे हीअ लूत रहे आहे उनजो औलाद मां पंहिंजो हुनजे मुंहिंजो भाउ थियो आहे पोइ भाउ चा गॾु त पोइ हाणे उनजी ख़बरूं ॿियूं घणियूं आहिनि बरहाल हाणे ख़ासि जेका हुन जंहिं वरी क़ौम में वञी हिते रहियो आहे सुधो में घुमोरो हुनखे चवंदा हुनजे इलाइक़े में वञी रहियो ऐं पंहिंजो इहो ॼण हुकुम हो अलाह ताला जे तरफ़ां त हीअ वञी हुते रहे जो उते माण्हुनि खे ॿुधाए त ईअं न करियो भुछराई न करियो पुछराई न कयो हाणे सभु कंहिं नबी जे ज़माने जी का ख़ासि ख़ासि भुछराई आहे ऐं लूत अल जे ज़माने जी जेका इलाइक़ो जेको हुयो उहो उन में भुछड़ाई जेका वॾे में वॾी या सेक्शुअल परवर्शन जेके जिनसी बद बेहवासी जेका बुछड़ाई जेका आहे लवाथी इग़लाम परस्ती जंहिंखे चए थो मतिलबु मर्दनि जे पोयां मर्द काहे पवंदा भई मर्द खे जे लाइ अलाह ताला औरत ख़लकी आहे शादी कयो पाण हीअं करियो न चयो वरी इकलाम परस्ती पोइ इहो जेको बुछड़ाई पहिरीं अलाह ताला मतिलबु क़ुर शइ त अहिड़ी दुनिया में कंहिं ॿी कोन क़ौम कई इन सिधो ऐं घुमोर पोइ अलाह ताला उनखे ॼण तबाह कयो बर्बादु कयो उनजो सिधो में घुमोर जो बादशाह जेको आहे सो जनिसिस जे चोॾहें चैप्टर हज़रत इब्राहिम अल सां इन वाक्य तबाही जे वाक्य खां अॻु में उहो मिले थो छो जो ॿाहिरियां माण्हू अचनि था उहे हुनजे बादशाह में पहुची पोइ हज़त लूचल सां खणी वञनि था हुनजी फैमिली खे बि खणी वञनि था ॿियनि खे बि खणी वञनि था पोइ हज़त इब्राहिम अल वठी उनखे वापसि अचे पोइ वरी पंहिंजो बादशाह बि अचे थो जेको सिधो में घुमोर जो आहे उहो चए थो चवे थोरा थो आहियां पोइ तोखे हीअ ॾियां पैसा हीअ तोखे आया हीअ आया पोइ इब्राहिम अलाम चए थो त आउं तोखां पैसा कोन वठंदुसि पंहिंजो को कुझु बि कोन वठंदुसि इन करे जो तूं मथां सुभाणे चवईं त मूं तो ते हीउ थोरो कयो इन थोरे जी ॻाल्हि तमामु ज़रूरी आहे त माण्हू जेको चङाई जो कमु करे थो उहो वरी थोरो नथा पिए पंहिंजो मन ऐं अज़ा जेका उन सां खां जेका ॻाल्हि थींदी मां चङा ई थो कई आहे अलाह ताला जे लाइ कई आहे तूं अलाह ताला ते छॾ उहो तोखे सुवाबु ॾींदो उहो तोखे अज़ु ॾींदो पर तूं त न हीउ जेको माण्हू आहे मुंहिंजो थोराए थो थिए हीउ मुंहिंजो बसि ईअं थिए हीउ मुंहिंजो बसि रोज़ु थोराए थो थिए ऐं इहो मूंखे सॼंदो वेठो करे छो जो मूं हिनखे फलाणो कमु करे ॾिनो छो जो मूं फलाणो हुनखे ॾिनो पैसो ॾिनो हज़ु इब्राहिम अल सां चए थो आऊं तोखां कुझु बि कोन वठंदुसि ऐं पंहिंजो हीअ जेके आहिनि छो मूंसां गॾु हलिया हुआ टे सौ अरिड़हं माण्हू पोइ उन्हनि खे उन्हनि खे तूं ख़राबु पियो जेको हुनखे उहो आयो उनखे बाक़ी आऊं तोखां छो जो मथां तूं सुभाणे चई पोइ इहा हदि इब्राहिम अल सिफारिश कंदो आहे अलाह पा खे जी आला तूं सुधो मही घुम ते पंहिंजी रहमत करे हिनखे बचाए पर अलाह ताला चयो त या या इब्राहिम आहिरत या हाज़ आहे हिन ॻाल्हि खे तूं छॾे ॾे हिन ॻाल्हि ते हिन इहो मुल्क जेको आहे बुछड़ो आहे तबाही हुन ते थियण वारी आहे इन करे हिते उन मुलाक़ात में इहो छो चैप्टर हिकिड़ो अजब जहिड़ो चैप्टर आहे पंहिंजे हिन मंझि जेनेसिस मंझि जंहिं मंझि हीअ गुफ़्तगु थिए थी हज़रत इब्राहिम जी ऐं उन बादशाह जी जेको सो दोम ऐं घुमोर जो बादशाह या हिकिड़े इलाइक़े जी बास हुते सिद्ध मल्क सिदकु जेको आहे हर सामलाम जो औलाद मञा उहो बि नबी आहे सुवाल आहे उहो ॿई हिक ॿिए खे दुआ कनि था इब्राहिम अलाम ऐं मल्क सिदक जेको आहे उहो हिक ॿिए खे दुआ कनि था ऐं अलाह ताला जे तरफ़ां उहे ॿई आहिनि उहो ताल मिल आहे त ॿई आहिनि हू उहो आहिनि उहो काहिन माना नबी हो पाण नबी जो लफ़्ज़ इस्तेमालु नथा कनि उहो अची हज़रत मूसा आल इस्लाम ते इस्तेमालु था कनि ऐं पर असांजे माना में त हू बि न बि हुओ हुन ज़माने में पंहिंजे इलाइक़े जो हज़रत इब्राहिम जे ज़माने में ई पंहिंजो हू हुतां उर खां आयो ऐं हिते सलिम मझ हुयो हाणे इन करे पोइ शहरु जेको ठहियो सो यूरोस्लम ठहियो माना यूरोस्लम जरोसलम जेको चइजे सो हिननि ॿिन्ही लफ़्ज़नि सां मिलाए उर ऐं सलम सलम हीउ सलम जो बादशाह हो मलिक सिद्क बरहाल इहा ॻाल्हि हिते असां कईसूं हाणे त अचूं लूत अलाम खे असां हिकमत ॾिनी ऐं असां हुनखे इल्मु ॾिनो उहा नज ऐं हुनखे नजात ॾिनीसूं इन शहर मज़ा मिन करियर लथी इन करीअ मज़ा कानत तामल उल ख़बाइश जिते ख़बीस कमु कंदा हुआ यानी सेक्शुअल परवर्ट हुआ उहे सेक्शुअली परवर्ट हुआ ऐं सेक्शुअल परवर्शन कंदा हुआ इनह कानू क़ौम सौवेन फासकीन या तव्हां हिकिड़ी बुछड़ी क़ौम हुई ऐं फ़ासिक क़ौम हुई बुछड़ी सौ बुछड़ी ऐं पंहिंजो फ़ासिक फ़ासिक माना ॼाणी वाणी अलाह ताला जे हुकम जी इन हिराफ़ी करणु हुनखे ख़बर आई पैगम्बर ॿुधाइनि पियो हो राह मलिक सिद्क जेको आहे उहो पाड़े वारो हो मतिलबु उहो बादशाह ॿिए पासे जो उहो बि हुननि खे ॿुधाए पियो पर हीअ जेके आहिनि मञण वारा न आहिनि पोइ असां हुनखे पंहिंजे रहमत में दाख़िल कयो हाणे रहमत जी मानाऊं ॿई थियूं हिकिड़ी त रहमत असांजी हुन ते जो असां नबूअत ॾिनी हुनखे पंहिंजी रहमत सां ऐं हुनखे आख़िरत में जेको आहे सो असां पंहिंजी रहमत हुन ते कईसीं जो साल हिन मज़ा कयोसीं ऐं हुनखे जिनत में दाख़िल कंदासीं इन माना में न इन हू मिनस सवाल आहिनि बेशक हू सालियान मज़ा हो हाणे सभई नबी अलाए मुस्लाम जेके आहिनि साल हिन मजा आहिनि मूं अलॻि हिकिड़ो रखियो आहे क़ुर शरीफ़ में जेके साल सालनि जा लफ़्ज़ आहिनि उन्हनि जा त साल जेके आहिनि नूह आहिनि इज़् ना आदा हाणे हिते फ़रमायो थो त नूह अल इस्लाम जॾहिं हुन सॾु कयो इज़ ना आद क़बलो हिन खां अॻु में यानी हज़रत इब्राहिम अल खां अॻु में हज़रत नू इस्लाम हो हज़रत नू अली इस्लाम खां पोइ ॼण केतिरा नसल था थियनि घटि में घटि तौरात में ॼण ॾह नसल लिखियल आहिनि विच में विच में हुनजे ऐं पंहिंजो हज़रत नू अलाम ऐं हज़रत इब्राहिम अलाम जे पोइ हिकिड़ो नबी जेको आहे सो सवाले आहे ऐं पंहिंजो शालिख शालिख चवनि था हुनखे पंहिंजे तौरात में लिखनि था शालिख शालिक उहो ई आहे जेको साल था थी चऊं हूद अल इस्लाम आहे उन विच में ॼण उहो बि आहे जंहिंजो नालो क़ुर शरीफ़ में अचे थो ऐं साल अल इस्लाम इहो शाल शालिख इहो जेको आहे इहो आहे ऐं पंहिंजो ॿिया न बि गुज़रिया हूंदा पर केतिरा जनरेशन थी विया केतिरा हज़ार साल थी विया पर पोइ घटि में घटि तौरात में अठ ॾह नाला ॾियनि था पोइ खां हिननि खां अॻु में जन नबी नूह अल इस्लाम हो जंहिं सदिक सॼो असांखे मिन फस्त जब न लहू पोइ असां हुनखे जवाबु ॾिनोसीं यानी हुनजो सॾु सुणियोसीं सॾु अघायोसीं हुन जेका दुआ कई हुन सूरत साफ़ात में चई असीं कहिड़ा न सुठा ॿुधंदड़ अलाह राम कहिड़ा न सुठा ॿुधंदा यानी जॾहिं हुन सॾु कयो त नौ सौ पंजाहु साल वीचारे सब्रु कयो हुन खां पोइ सॼी कंहिं यार ॿारनि खे ख़तमु कर पोइ असां और कहिड़ा न सुठा हुआसीं जो हुन जी ॻाल्हि ॿुधीसूं ऐं हुनजी ॻाल्हि ते हुकुम कयईं हिते बि इहो लफ़्ज़ु अचे थो फस्त जब पोइ हुन में हो त नियामल मुस्तजीब जा कहिड़ो लफ़्ज़ु आहे त हिते जेको आहे अचे थो असां पोइ हुनजी ॻाल्हि ॿुधीसूं अघायोसीं सुवाल ऐं उन क़ौम खे तबाह कयोसीं हिनखे बचायोसीं ऐं हुनजे पुटनि सां गॾु माना फन जय ना हो ऐं असां हुनखे निजात ॾिनीसूं ॾिसो हिन तबाही जी ॻाल्हि कान्हे न जय ना मिनल करबिल अज़ीम हिकिड़े वॾे कर्ब खां हिकिड़ी वॾी जेका ॾुखियाई हुई वॾी जेका तकलीफ़ हुई वॾी मुसीबत हुई कहिड़ी आहे ख़राबी हुई बुछराई हुई धरती ते या ऐं ॿियो जेको तूफ़ान आयो जेको उहो ॿियनि माण्हुनि जे लाइ बुछराई थी ऐं पंहिंजो उन खां असां हुनखे निजात ॾिनीस आलहू आलहू हुनजो अहल हलो हुन जा ॿिया पुट जेके हुआ या ॿियूं जेके नुहरूं हुयूं या हिकिड़ी ज़ाल हुई हुनखे असां निजात ॾिनीसूं हिकिड़ी ज़ाल हुनजी हुते रहिजी वई उन कोन मञियो पोइ हुनजो सुर हरी में ज़िक्र ईंदो ऐं हिकिड़ो पुटु हुनजो उहो साणस कोन आयो उनजो ज़िक्र सूरत आराफ़ में आयो त हू न सूरत हूद में वूद अलाम में सूरत यारहीं जेका उन मंझि आहे उन माण्हू जो उहो किनान नालो हुनजो पहिरियों पहिरियों किनान उहो आहे ऐं ॿियो किनान वरी पोइ पुट पुटु थींदो पंहिंजो हज़रत साम जे औलाद वञे सना न पोइ असां उन जी मदद कईसीं मिनल उन क़ौम खां जिन असांजे आयातुनि खे कूड़ो कयो इन होम क़ानू क़ौम सौ आहिनि उहा बुछड़ी क़ौम हुई हाणे हीअ जेका क़ौम हुई पंहिंजे लूत अलस्लाम जी क़ौम जेका उहा बि क़ौम बुछड़ी हुई ऐं हीअ जेका नूह अल जी क़ौम या बि क़ौम बुछड़ी हिन ॿिन्ही जो लफ़्ज़ बुछड़ो हिते इस्तेमालु ॿिन्ही जे लाइ क़ौम क़ौम जो आयो ती बुछ हिन जूं हरकतूं बुछड़ियूं हरकतूं बुछड़ियूं सभु कम सौ आहिनि बुछड़ा बुछिया गरख न हो अजी पर सभिनी खे गॾे सॾे हिननि खे गर्क कयोसीं हिकिड़ो वॾो गर्क करण जो हाणे हीअं ॾिसो असां पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठोसीं हिते वेठा हुआसीं जापान में पिए थी सुनामी ऐं हुन में मथे जहाज़ हुननि जो बीठो या फोटू पिए कढियो अलाए छा जो सॼो उहो ॾिनो अथऊं पंहिंजो सुनामी जेका जपान वारी अॼु खां ॿ टे साल अॻु में थी आहे जेका उन मंझि सॼी ॾेखारियऊं कीअं हेॾा वॾा ॿेड़ा हेॾा वॾा घर उहे बसि उहा अचे पई उहो खणंदी पाण सां डाहि थी वञे उहो अलाह ताला हुनजो जेको ज़िक्र करे थो त मथां पाणी ऐं हेठां पाणी यानी धरती उन उन पाणी मथे मोकिलियो ऐं उहो जेको मथां पाणी आहे सो हेठि आयो उन में पोइ जेको ॿेड़ो हर नू आल इस्लाम जो उहो बचियो बाक़ी ॿियूं शयूं सभु ख़तमु थी वियूं पोइ अहिड़े नमूने सां इहा ॻाल्हि थी हाणे असीं हिते हाणे हिन खां पोइ शुरू थींदो वदाऊद इज़ इज़ फिल हर्स फी गनम गनम उल क़ौम वकुनाह हुकम हिम शाहिदीन ऐं दाऊद अल ऐं सलेमा जे हाणे ॻाल्हि थींदी जेके पंहिंजे बनी जेका खाई वियल पंहिंजो जानवर उन्हनि ते जेको फ़ैसिलो कंदा हुन जी ॻाल्हि पोइ कंदासूं इनशा हाणे हिते वक़फ़ो करायूं था अलाह मना वर हमना वर ज़ुख़ना वफ़ज़ना वाहना अला सातक़ीब सवातलज़ीना